Suprantama, kodėl Paulius pasakė, kad jis buvo įsitikinęs, kad nieko negalima sulyginti su tuo, ką mes čia išgyvename žemėje, su tuo, ką mes matysime ten šlovėje. Tai, kas bus atidengta mums tą dieną tenais. Perskaitykime prieškimo 21 skyrių 22-26 eilutės. Norėčiau kalbėti šį vakarą tema Amžinoji diena. Apreiškimo 21-22. Bet jame, mieste, nemačiau šventyklos, nes viešpats, visagalis Dievas ir avinėlis yra jo šventykla. Atkreipkite dėmesį, Jonas, kai jis tai apibūdina, jis sako visagalis Dievas viešpats ir tuomet avinėlis tačiau tik viena šventykla. Taigi tai nėra dvi asmenybės ir dvi šventyklos. Viešpats visagalis Dievas, kuris yra tėvas, kuris yra virš kūno, taip pat sėdinti soste. Bet jame nemačiau šventyklos, nes viešpats visagalis Dievas ir avinėlis yra jo šventykla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei menulio, nes jame šviečia Dievo šlovė ir jo žiburys yra avinėlis. Ir išgelbėtos tautos vaikščios jo šviesoje. Ir žemės karaliai atsineš į jį savo šlovę ir garbę. Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebus nakties. Ir į jį bus atnešta tautų šlovė ir garbė. 24 eilutėje sakoma, kad karaliai atsineš jį savo šlovę ir garbę, tačiau 26 eilutėje sakoma, kad tautų šlovė ir garbė bus atnešta į jį. Įsivaizduokite, ką Jonas turėjo išgyventi, kai jis tai pamatė, kaip tai jį nustebino, sujaudino, kai jis pamatė tokią vietą. Aš pasitikiu Dievo malonę ir žinau, kad kiekvienas iš mūsų čia esantis arba kiekvienas, kuris klausysis šio susirinkimo, galės patekti į tą nuostabią dieną. Melskime drauge. Dangiškasis tėve, mes, mes suvokiame. Tai iš tiesų nuostabu. Nuostabu, kad mes buvome pašaukti. Tiesiog gyventi dėl tavęs šiame gyvenime. Netgi, jeigu mes nugyventume visą gyvenimą dėl tavęs, tu būtum buvęs mums geras, būtum drąsinės mus gydęs, tu būtum buvęs mums toks mielas. Ir paskutinė mūsų gyvenimo diena, kai mes iškvėptume paskutinį kvapsnį, jeigu tai būtų pabaiga, viskas, jeigu mes mirtume kaip gyvulys, kaip paukštis, mes tiesiog nustotume egzistuoti. Vis tiek aš norėčiau gyventi dėl tavęs, nes tu buvai man toks geras – Viešpatė mes žinome, kad tai yra trumpiausia laiko dalis, kurios metu mes galime pažinti tave. Tai yra mūsų žmogiškasis gyvenimas. Toks intervalas. Viešpatė Jėzau, Padaryk šiuos dalykus mums realybę šį vakarą. Mūsų žmogiškiesiams protams yra sunku tai suvokti. Suvokti pasaulį, kuriame niekados nepavargsime, Niekas nesipyks, nesiginčys, niekas nesirgs, nebus jokių skausmų. Aš meldžiu, kad tu įrėžtumėj tai mūsų širdise, to pasaulio realybę. Suteikite viešpatė Jėzaus vardu. Amen. Galite sėstis, te laimonas Dievas. Būsiu atviras su jumis. Noriu pasakyti, kad kai aš skaitau apie visus šiuos dalykus, aš apgalvoju, apmastau, gilinuosi juos. Aš žiūriu į juos rašto šviesoje, žinios šviesoje. Aš stengiuosi surasti žodžių reikšmės skirtingų kalbų žodynuose biblinių ir noriu, kad tai man padėtų, kad aš turėčiau geresnį supratimą. Tačiau, kiek skirtingų kelių aš be pasirinkčiau, rodos, tai vis tiek apriboja mano supratimą. Atrodo, labai sunku suprasti iš tiesų tai, kas slypi mūsų kaip Dievo vaikų prieš akiją. Tik pagalvokite apie Dievo malonę, kuri pasiekė mus toje būsinoje, kurioje mes buvome. Ji perkitė mus į tai, kuo mes dabar esame. Tai yra nuostabus darbas, tai nuostabus stebuklas, mes niekada to nepamiršime. Tačiau turime suprasti, kad tai yra tebe vykstantis procesas, jis mus tebe keičia savo žodžiu ir jis tebe darys tai. Toliau. Ir be jokios abejonės, jeigu viešpats uždels, kai kurie iš čia sėdinčiųjų turės eiti kapo keliu, galbūt aš, jūs, kiti, Tačiau tai nepakeičia to fakto, kuo mes esame ir kur mes einame. Tačiau mes žinome, kad Dievo jėga yra kaip indėlis, depozitas mūsų sieloje. Tai yra kažkas, ko pati mirtis negali atimti iš mūsų. Lygos, problemos, problemos Nesvarbu, kokios gyvenimo audros jūs užkluptų, niekas negali išplėšti tos jo gyvenimo dalies, kurią jis davė mums. Tik pagalvokite, kai mes pateksime į šį nuostabų Dievo rojų, Dievo šlovė, kuri buvo atidengta mums žemėje, tik tai laikinu pavidalu, dabar ji pradės pasireikšti pilnai tame rojuje. Ir tuomet mes iš tiesų atpažinsime, kad mes esame jo. Matote, jam dabar yra svarbu, kad Dievo vaikas suprastų savo tapatybę, kad jis yra Dievo vaikas ir jis nori, kad mes tai žinotume. Jis pasiunčia mums savo žodį, patvirtinimus, įrodymą savo akivaizdos egzistencijos. Bet tai yra atspindima tik tuo metu žemėje, kai mes leidžiame jam tai padaryti, tačiau amžinybėje taip nebus. Nebus taip, kad jis jums duos nuostabius rūmus, aukso gatvę, atskirą rojų, kuriame gyvensite. Jis norės kartu ir visiem laikam išreikšti amžinai Dievo esmę jūsų gyvenime, kad ji būtų įrodyta, kad jūs priklausote jam Jis norės atspindėti tai. Tai jam bus pats didingiausias dalykas amžinybėje. Ir rašte mes matome, kaip Jonas atskleidžia šį Dievo rojų, kaip jis atrodo. Tai, kad Dievas leido jam įkūnyti gatvės, nuostabus akmenys, perlų vartai, visi šie nuostabus dalykai. Ar pagalvojate kada, kad yra dar daugiau dalykų, kurių jūs net neminėjo, tačiau tie dalykai, kuriuos jis paminėjo, be jokios abejonės turėjo tiesioginę sąsąją su tuo, kad Dievas norėjo, kad jis užrašytų regėjime. Apreiškimo knyga yra vienintelė Biblijoje, kurioje Jėzus gale pats stovi ir pasako pozityvų išpažinimą. Jis pasako, šie žodžiai yra patikimi ir tikri. Taigi amžinybės santvarka, kurią jis parodo Jonui ir dalykai yra nuostabus. Mes juk kalbame apie vietą amžinybėje, kuri turi amžinybės vertę. Ir visgi yra labai nedaug eilučių rašto šioje knygoje, kurios faktiškai apibūdintų, kaip ten viskas bus. Kodėl Dievas neprirašė eilutės po eilutės, skyriaus po skyriaus, knygos po knygos. Be jokios abejonės buvo galima viską apibūdinti, atidengti visą, kas ten bus, tačiau kažkas tame slipėjo. Jis norėjo, kad tik atitinkama dalis būtų atskleista, o visa kita jis norėjo paslėpti iki to laiko, kol mes tam pateksime. Kodėl jis tai padarė? Aš nežinau. Toks jo charakteris. Tačiau jis duoda mums šiek tiek pamatyti, kaip pats miestas atrodys, taipogi tą karalystę, kuri bus už miesto ribų, kas gyvens išorėje. Atminkite, tai bus amžinoji karalystė, ten bus žmonės, kurie gyvens už miesto ribų. Tol, kol jie buvo čia žemėje, laikė gyveno, Jie nebuvo amžinojo gyvenimo savininkais, jie nebuvo atgaivinti šios valandos žodžio sėklos, o mes tai turime, jeigu esame išrinkti. Taigi Dievas iš savo malonės pasiūlė jiems iš gyvenimo knygos – Iš avinėlio gyvenimo knygos malonė buvo išlieta į gyvenimo knygą ir bus milijonai, milijardai, kas žino, kiek ten bus, kurie gyvens, bus pasiskirstę visame naujame pasaulyje ir bus tautos tų, kurie yra išgelbėti. Biblija nevadino jų išrinktaisiais, bet jie yra išgelbėti žmonės. Taigi, žinote, Dievas nori ištiesti jiems ranką, išgelbėti tuos žmonės, kurie neteis į šią žinę, todėl neišstumkime jų. Dievas jiems paskyrė vietą ten išorėje. Jeigu Dievas taip galvoja apie žmonės, todėl tuo labiau mes negalime sakyti, tu negalėjai, tu negalėjai. Te jie ateina. Jeigu Dievas duoda jiems malonę, te jie ateina. Ir žinote, aš jau seniai supratau, kad aš nebūčiau geras Dievas. Aš negalėčiau gerai vaidinti Dievo, aš negalėčiau teisingai teisti, įleisti tų, kurių reikia įleisti, įleisčiau tų, kurių nereikia įleisti. Ir, žinote, aš tiesiog nusprendžiau, kad aš geriau būsiu doniu, te tai jis bus Dievas. Te tai jis pasirūpins teismu, visais sudėtingais dalykais, aš tiesiog padėsiu jam, darysiu ką galiu. Ir aš noriu jums tai pasakyti, jeigu jūs to dar nežinote, iš jūsų taipogi nebūtų geras Dievas jūs turite būti Dievo dukra, sunumi, leiskite Dievui teisti, leiskite Dievui pašaukti žmonės ir džiugaukite, kad patys esate pakviestieji. Taigi Dievas norės, kad būtų tautos ten išorėje. Kaip ir mes žiūrėjome į tai praėjusią savaitę, be jokios abejonės, pažiūrėkime dabar vėl į 24 eilutę. Ir išgelbėtos tautos vaikščios jo šviesoje. Ar visos tautos bus išgelbėtos? Ne ar bus atskiros tautybės, rasės, žmonių, kurios bus išgelbėtos, ar jie bus miesto išorėje? Taip. Kas jie bus, aš nežinau, bet aš žinau, kad jo keliai yra teisūs. Ir mes žinome apie mileniumą, salmių 28 pasakyta prašyk ir duosiu tau paveldyti pagonis. Ir mes valdysime juos. Mileniume bus tautos, žmonių tautos, kurios faktiškai mums paklaus. Nebus taip, kad mes išeisime ir joms pamokslausime, tačiau mes būsime skirtingose valdose. Jos bus Dovido sūnaus karalystės valdžioje, tačiau dauguma iš jų ateis ir priims viešpatį. Tame periode. Mes žinome, kad Dievas neprikels tų, kurie turėjo galimybę, kai buvo pamokslaujama Evangelija, kai jie atmetė tą Evangeliją. Dievas neduos jiems šansų iš naujo. Tai bus tie žmonės, kurie niekados neturėjo galimybės priimti Be jokios abejonės skirtingų laikotarpių metu Dievas išsaugojo žmonių grupės iš Babilono, Asirijos, iš kur kitur, kurie buvo tamsoje arba užmarštyje, jie nepažino tuometinės dienos tiesos. Dievas nebūtų teisus, jeigu teistų juos tos tiesos šviesoje, kurios jie niekada nematė, negirdėjo. Taigi Dievas išsaugojo vieną žmonių dalį ten, kitą kitur, Jeremijo dienomis, kitą dalį Ezechielio dienomis, ten kitur, tačiau jiems bus duota galimybė pasirinkti. Jie nepasirinks to malonės dienose, jų buvusių dienų metu. Bet jie pasirinks tuomet, kai Jėzus sėdės soste. Mes žinome, kad mileniume bus šventikla. Dovido sunus įžengs pro vartus, bet ten jie turės padaryti pasirinkimą. Jie bus išgelbėtomis tautomis. Ar ten bus indienai? Be jokios abejonės, žmonės iš rytų, taip, įvairių tipų žmonės, taip. Tačiau jie bus išgelbėti. Tai, ką Dievas vadina išgelbėtų ir ką Dievas vadina kaip išrinktų, yra du skirtingi dalykai. Dvi skirtingos žmonių klasės. Aš suprantu, kad žmonėms nepatinka klasifikavimas Tačiau jūs turite prie to priprasti, nes taip visadaus buvo ir visadaus bus. Tačiau klasifikavimas, kurį Dievas turi, yra visiškai priešingas žmonių klasifikavimui, nes mes klasifikuojame neteisingai pagal klaidingus kriterijus, tačiau Dievas tai daro teisių būdu. Taigi šioje naujoje žemėje ne visi bus karaliais, o kurie bus padaromi karaliais, aš nežinau. Tačiau aš žinau, kad ten bus karaliai, kurie gyvens išorėje. Žiūrėkite, ir išgelbėtos tautos vaikščio su jo šviesoje ir žemės karaliai atsineš į jį savo šlovę ir garbę. Taigi, žemės karaliai negyvens mieste, jie nebus piliečiais, jie nebus pastoviais gyventojais, kurie gyventų nuotoko šventykloje. Jie gyvens išorėje, tačiau įžengs į vidų, atneš savo šlovę ir garbę. Tai yra tas pats žodis doksa, graikų žodis, kuris reiškia dievo šlovę, bažnyčio šlovę. Taigi jie turės atitinkamo tipo šlovę ir tai bus iš jų pusės. Ir jie įžengs, aplankys miestą, kuriame mes ir jūs gyvensime. Atminkite, tai nebus tik septynių bažnyčios periodų išrinktieji, tai bus Senojo testamento išrinktieji Abromas, Jokūbas, Izokas, visi Jeremijo dienų išrinktieji, Malachijo, Zacharijo, visų tų pranašų dienų išrinktieji iki pat Naujo testamento, tuomet nuo Naujo testamento iki mūsų periodo. Taigi šis miestas yra išrinktųjų, Dievo išrinktųjų miestas, Naujojo ir Senojo testamento. Tuomet žemės karaliai gyvens išorėje. Jie negyvens uh, atskirai nuo karalystės valdų. Tai yra Dievo šeimos visuma, miestas ir aplink miestą gyvenantis karaliai kaip šeimoje yra vaikai, anūkai, pusbroliai, pusiserės ir taip toliau, šioje Dievo santvarkoje ne visi bus viename ligmenyje. Nors visi turės amžinai gyvenimą, jie galės gyventi. Žiūrėkite, brolis Brahamas sako, žiūrėkite, vartų išorėje už sienų pasiskirščiusios po visą naująją žemę amžinoje taikoje gyvens tautos. Kaipgi? Gerbiami karaliai atneš savo šlovę į miestą. Ten negalės būti jokios nuodėmės. Jokia moteris su trumpų plaukų šukuosena negalės įeiti į tą miestą, aš jums tai garantuoju. Jokios trumpos aprangos, cigarečių rūkimo, paleistuviai, prostitutės ar melagės, tarmeldžiai, kuo jie bebūtų, neižengsi tą miestą. O ar jūs laimingi už tai? Ne, visa tai bus baigta, nuodėmės nebebus. Tai, kas suteršė jo šventumą, niekados ten neižengs. Taip jis pasakė, visa tai praėjo visam laikui. Žiūrėkite, pamoksle atpažintas Dievo šedevras. Pranaša sako, Saulė skiriasi nuo menulio, o menulis nuo žvaigždžių. Yra angelai, tokie kaip serafimai ir kerubimai, paprasti ir didingi angelai, skirtingų laipsnių. Ir netgi busimajame naujame pasaulyje žemės karaliai atneša savo šlovę į miestą. Mes visados tokie būsime. Pasiklausykite tokiu būdu, nes Dievas nėra ribotas – Jis yra įvairovės dievas. Vieną jis sukuria vienaip, kitą kitaip. Mes turime tarnauti jam tokiu būdu, kokiu jis mus sukūrė ir džiaugtis ir laikytis jo žodžio. Būtent taip Dievas tai sukūrė. Atminkite, kai Dievas iškėlė nebukad ne carą, Dievas faktiškai davė šiam žmogui karalystę ir jis parodė jam, kad jis buvo ta aukso galva sapne. Ir kai Danielius atėjo, jis tą lygį taip pat išaiškino. Taigi, Jis juk buvo pagonis. Jis buvo žmogus, kuris niekada nebrangino Dievo tiesos, tačiau jis buvo įrankis, Dievas jį panaudojo. Dievas jį pavadino savo tarnu. Taigi Dievas tuo mums parodo, netgi Abromo dienomis, kai Bimelechas norėjo paimti Sarą, jis pasakė, Dieve, tu žinai mano širdies, sažiningumą, tyrumą, aš to nebūčiau padaręs. Dievas pasakė, aš tai žinau, Jis juk nebuvo valandos žinioje, tačiau Dievas mane, kad šis žmogus turi sažiningumo faktorių savyje. Taigi, mes matome, kad netgi šešėliai Senajame testamente, karaliai, kaip jie elgėsi su Dievo išrinktaisiais, jie nebuvo toje pačioje klasėje, tačiau jie buvo greta išrinktųjų. Atminkite, kai jūs matote provaizdį arba šešėlį, jeigu yra šešėlis, privalo būti jo pozityvioji pusė. Taigi, jeigu mes matome karalius Abraomo gyvenime, kurie niekados nebuvo išrinktaisiais, visgi jie buvo greta išrinktųjų, tai yra šešėlis. Taigi, jeigu tai yra šešėlis, reiškia privalo būti realioji pusė to, naujojoje žemėje. Buvo faraonas Juozapo gyvenime, karaliai, jie buvo geri ir jie yra šešėlis. Tai yra žmonės, kurie buvo imperatoriai, jie buvo geri krikščionims. Klaudijus vienas jų, kiti, kurie leido krikščionims garbinti jų dievą. Taigi mes matome visus šios šešelius istorijoje. Taigi jeigu šiandien jūs matote mano šešėlį ant sakyklos, jis yra čia todėl, kad egzistuoja pozityvioji ir negatyvioji pusė. Taigi šešėlis yra negatyvioji pusė, o ranka yra pozityvioji pusė. Taigi, jeigu buvo karaliai Senajame testamente, kurie buvo geri Dievo žmonėms, karaliai Naujajame testamente reiškės, kad amžinybėje, amžinoje dienoje bus karaliai ten tie, kurie gyvens už miesto ribų. Tokie žmonės taip pat kaip Nikodemas, tie, kurie negalėjo būti nuotaka, kurie negalėjo matyti žodžio, bet jie užstojo Dievo žmonės sunkumo nelaimės metu. Ar jūs džiaugiatės, kad jūsų tėvas yra toks mylintis? Žiūrėkite, jie bus pasiskirstę, apgyvendins visą naująją žemę. Žiūrėkite, ką brolis Brahamas sako žemės karaliai atneš savo garbę. Taigi visi naujoje žemėje nebus karaliais. Bus ir kitokių žmonių. Žiūrėkite, prieškimo 21-25. Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebus nakties. Atminkite, Jonas, jis juk yra iš rytų, jis gyvena tokioje aplinkoje. Ji žino, kad tai yra įprastas reiškinys, kaip saulė ir menulis. Jeigu saulė leidžiasi, kažkas tame slipėjo. Kai tik tai prasidėdavo, būdavo uždaromi vartai miesto visados. Matot, visados buvo žmonės, kurie gyveno už Jeruzalės sienų, už Jerichos sienų, už bet kokio miesto. Jie turėjo kaimelius, Šiaurėje, pietuose, vakaruose, rytuose, tačiau jeigu priešas prisiartindavo, žinote, ką jie darydavo, jie palikdavo savo gyvenamasias vietas ir įžengdavo į miestą, uždarydavo vartus ir jie būdavo ten, kol apsisaugodavo. Taigi, kai Jonas mato šį vaizdą, kad saulė leidžiasi už sienų, štai kur nuostabi vieta, kurioje mes gyvensime. Saulė leidžiasi už miesto sienų. Atminkite, aukso gatvės baigsis ties sienomis taip pat ir jaspio sienos. Kas yra sienos? Tai yra ribos, kurios įvardina teritorijos ribas. Taigi teritorijos ribos yra įvardyjamos arba nustatomos jaspio sienomis. Aukso gatvės baigėsi ties vartais ir kai tu išeini iš miesto per perlo vartus, tu atsistoji ant nežinia kokio tipo grindinio ant žolės ar smėlio, tačiau aukso gatvės baigėsi ties vartais. Jaspio sienos pasibaigė ties vartais. Perlo vartai. Žiūrėkite, tie, kurie gyveno žemėje, tą gyvenimą pagal nustatytą Dievo įstatymą. Kokį įstatymą? Atsiskirimo įstatymą. Mes juk neatrodome kaip pasaulis, nesielgiame kaip pasaulis. Taigi, ar jūs nematote, jūs esate kaip ženklas, kaip šešėlis savo namų. Aš žinau, kad žinioje yra tokie žmonės, kurie gyveno tokiu gyvenimo būdu tik dėl legalizmo. Mane mama privertė, tėtis privertė. Jeigu aš taip negyvensiu, brolis Donis prieš mane pamokslaus. Jūs turite pakeisti savo požiūrį, savo nuostatą. Jūs turite taip gyventi dėl to, kad gavote prieškimą. Sesės, Dievas nenori, kad jūs nekirptumėte plaukų tik dėl to, kad aš prieš tai pamokslauju. Arba mama nenori to. Melskite Dievo. Padaryk man Dievę tai realybę. Kodėl aš turiu nešioti sijoną? Kodėl kitos moteris tvirtina esą krikščionėmis ir gali nešioti šortus ir kelnes? Kol Dievas to nepadarys jums realybę, jūs grįžiositės atgal, abejosite. Tačiau, kai Dievas jums tai apreiškia, jūs suradote savo teritoriją. Ir tuomet jūs suprantate, ko iš jūsų nori jūsų vyras. Jis nenori, kad jūs dėvėtumėte kelnes, kad atrodytumėte kaip vyras arba kad kirtumėte plaukus, jis to nenori, arba jis nenori, kad vyrai atrodytų kaip moteris, jis to nenori, jis nenori, kad mes būtume išmarginę savo kūnų staturuotėmis, mes esame atskirti žmonės. Šis atsiskirimas nėra sugalvota žmonių, šį atsiskirimą sugalvojo tas, kuris sukūrė Jaspio sienas. Ačiū viešpatė Jėzui. Taigi, ar įsivaizduojate, kaip Jonas stovi ir žvelgia, tiesiog tarkime, kaip jis žvelgia, Dievas leido jam pamatyti šią amžinąją dieną. Taigi, virš miesto jis mato sklindančią šviesą, kuri skverbėsi per įvairius atspalvius brangakmenių, alyvinius, žalsvus, melsvus, rausvus atspalvius. Tai atsispindi nuo Dievo sosto į sienas, E, aukso gatvėse tai viską. Ir įsivaizduokite, visi rūmai, viskas ten stovi. Ir staiga už miesto jis mato saulę. Ji pradeda leistis ir už miesto jis mato menulį. Ir galiausiai, rodos, saulė nusileido. Tačiau jis pastebėjo kažką keisto, to, ko jie nepadarė, kas yra daroma tokio tipo miestuose. Kai tik saulė pradėjo leistis, jie uždarydavo anksčiau miesto vartus ir užrakindavo juos. O Jonas mato, kaip saulė nusileido už miesto, už aukso gatvių, saulė nusileidžia, viskas, tačiau nenuskambėjo įsakas užverti vartų. Kadangi mieste nėra nakties, todėl vartų ir nereikia uždaryti. Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebus nakties. Jis nepasakė, kad nakties iš vis nebus. Bet nebus tenai nakties, mieste. Ar jūs suvokite, jeigu esate šį vakarą atgimęs iš aukšto, turite šventąją dvasę, jūs jau esate tenai, jūsų viduje nėra nakties. Ligos gali būti ten, problemos, nuovargis, viskas, ar ne, bažnyčia? Jūs žinote, apie ką aš kalbu. Jūs gyvenate tarp dviejų pasaulių. Rodos, jūs esate užstrigęs tarp dviejų didžių išmatavimų, šviesos ir tamsos, problemų, lygų. Tačiau viduje, o, aleliuja, jūsų siela yra už uždangos ir ten nėra nakties. Taigi, jums nereikia užverti šių vartų. Nėra jokių sukilėlių išorėje. Nėra jokių priešininkų. Niekas nesiveržia. Niekas neturi ginklų, jokių piktų kėslų. Viską, kas yra įnešama į miestą, tai yra duoklė, pagarba, šlovė. Ačiū viešpatė Jėzau. Atkreipkite dėmesį 26 eilutėje ir į jį bus atnešta tautų šlovė ir garbė. Atminkite, 24 eilutė sakoma, kad karaliai neš savo garbę ir šlovę. Karaliai ateis dviejopų pasireiškimų. Atminkite, kadaise kai kurie iš šių karalių faktiškai gyveno žemėje neperkeistoje būsenoje. Brolis Brahamas sako, kad jie, kai ten bus, jie nuskins nuo gyvybės medžio lapą duos vienas kitam ir pasakys, broli, kadaise žemėje mes kovojame prieš vienas kito kraują, mes žudėme, mes kankinome, mes visą tai darėme, tačiau dabar esame taikoje. Taigi šie karaliai faktiškai buvo karaliais prieš tai. Taigi tuo, kuo jie yra aštuntoje dienoje, yra tai, kuo jau jie yra buvę kažkur kitur. Nejau nesuprantat, su jumis yra lygiai taip pat. Nejau nesuvokėt, kad jūs esate įkūnymas dabar to, kuo buvote kadaise, kai jis apie jūs pamastė. Jūs esate Dievo vaikas, sakote amen žodžiui. Jis mąstė apie jūs. Taigi dabar esate tuo, kuo buvote kažkur jau kitur. Tuomet amžinybėje būsite tuo, kuo galutinai jis jūs laikė pačioje pradžioje. Ačiū viešpatė Jėzau. Dabar pasiklausykite, Dievas niekados neleis velniui sustabdyti jo išpirkimo planą. Kai Edeno sodas buvo sukurtas, Dievas, mes jau žiūrėjome į tai, bet pažvelkime dar kartą, Dievas sukūrė žmogų tokioje būsenoje, kurioje jis galėjo kristi, pulti. Taigi mes sakome, na mes grįžtume į ten, kur Adomas buvo. Mes grįžtume iki atitinkamo laipsnio, tačiau iš kitos pusės mes kylame aukščiau to, kuo Adomas buvo. Nes tai, ką Adomas turėjo, jis galėjo tai prarasti. Jis puolė, atpuolė nuo kažko. Jėva atpuolė nuo kažko. Bet mes einame į kažką, nuo ko atpulti niekados negalėsime. Taigi, tarp mūsų yra skirtumas. Kodėlgi Dievas juos sukūrė tokiu būdu, kad jie galėjo pulti tam, kad šis didis Dievo planas galėtų pasireikšti. Jame buvo visi šie atributai – dievybės, laikykitės, ir žmonijos. Tai slipėjo amžinojo esybėje. Taigi jis troško išreikšti visą tai per atpirkimo darbą. Atminkite, jis pasirinko atpirkėjo darbą. Ir atpirkimas nėra pradėjimas kažko naujo. Tai nėra sukurti kažką, ko dar nebuvo. Tai yra išpirkti tuos, kurie jau egzistavo kitoje formoje. Taigi Dievas pasirinko išpirkimo, atpirkimo darbą. Tai yra planas, kurį jis privalės naudoti tiems Dievo atributams. Taigi, kartu su tais atributais bus ir kiti jų gretose. Ir jiems bus leista įžengti į Dievo kivaizdą, į išpirktųjų akivaizda ir jie bus vadinami išgelbėtaisiais žmonėmis. Tai yra žmonės geri, su kuriais jūs dirbate, kurie su jumis mielai elgesi, nesupranta, ko jūs tikite, jie neturi nemenkiausio supratimo, jūs liūdėte jiems, jie žiūri jūs, liktai jūs būtumėte iš kito pasaulio, jie teisūs. Jie galvoja, jūs iš Marso, o jūs galvojate iš dangaus. Taigi Jokūbas mums sako, Jokūbo laiške, kad mes esame jo kūrinių pirmienos. Taigi, jeigu Dievas tuomet turi pirmienas arba dešimtinė, vieną dešimtąją žmonijos, reiškia, kad turi būti dar devynios dešimtosios, kurios ateis. Taigi, kada jos ateis? Jos ateis į tobulumą amžinąją dieną. Ir visi tie išrinktieji periodų metu Kaip jos dievas surinkdavo? Žodžiu. Taigi jis siūsdavo žinę, kiekvieną dieną išrinktieji girdėdavo tą žodį, jie tapdavo žodžio dalimi, jie gyvendavo juo, dievas juos užanspauduodavo, jie patekdavo į septintą išmatavimą ir laukdavo prisikelimo. Lygiai ta pati istorija kartojosi visų periodų metu. Taigi, Dievas laiko pabaigoje surinks visus išrinktuosius ir įvyks prisikelimas. Ir tuomet Tai pereis į šį ciklą, kuriame pradės brėkšti aštuntoji diena. Tai pereis į tai, kad Dievas įvardint savo tapatybę kaip visų amžių periodas. Užbaigimas, nes buvo malonės įstatymo, žmogaus sunaus, Dievo sunaus, Dovido sunaus periodas buvo. Bet kai visa tai yra užbaigiama, Tuomet žmonija perdoda karalystę tėvui, dvasiai dievui, kad jis būtų visa visame. Jėzus sėdė ant sosto, tėvas virš jo, ne du dievai, ne saugęs vyras ir jaunas berniukas. Dievas yra dvasia, dievas yra šviesa. Taigi žiūrėkite, kai ši žemė pasieks galutinę išpirkimo fazę, Dievas išves visus tuos atributus, kurie buvo jo knygoje, jis jos atves ir jis leis visiems tiems išgelbėtiesiems po to taipogi ateiti. Pažiūrėkime į dešimtinę. Kas tai yra dešimtinė? Tai yra 10 procentų, kuriuos jūs atiduodate Dievui. Taigi tai yra pirmienos jūsų aukų. Ir jūs darote tai, kad duotumėte kažką Dievui. Jūs sakote, Dieve, aš atiduodu tau tai. Dievas sako, aš tave palaiminsiu už tai. Taigi Dievas turi žmonių dešimtinę Ir tai yra levitai arba dvasinė prasme nuotaka. Taigi Dievas turi šią žmonių dešimtinę. Jis ją turėjo visais periodais. Taigi Dievas ne duodavo dešimtinę, o surinkdavo Abraomas, Izaokas, Juozapas, Dievas surinkdavo žmonių dešimtinę visais periodas ir šiuo paskutinio periodo metu jis taip pat ją surenka. Ten tai reiškia, kad devynios dešimtosios bus prarastos, bet dešimtinė, viena dešimtoji yra Dievui brangiausia dalis. Dešimtinė jums net nepriklauso, jūs pasakysite, tai mano dešimtinė. Ji ne jūsų, tai priklauso Dievui. Jeigu jūs duodate aukas misionieriavimui, tai yra virš to, kas priklauso Dievui. Bet dešimtinė yra Dievo garbė. Dešimtinė yra Dievo. Ne tik pinigai, bet žmonių dešimtinė, ne žmonės ir yra dešimtinė. Dievo žmonės yra jo dešimtinė. Nežiūrėkite mane keistai, aš to nesugalvojau, brolis Brahamas tai pasakė. Dievas turi dešimtinę, kuri ir yra žmonės. Taigi Jokūbas sako, kad mes esame pirmienos, pirmieji, kurie užaugame. Tai yra dešimtinė. Taigi paėmimas yra skirtas dešimtiniai tiems, kurie gyveno perioduose kaip dešimtinė. O kas bus su kitais? Jie bus surinkti banke. Tačiau Bankas dar nebus atidarytas mileniume. Bankas pilnai nefunkcionuos, kad surinktų tas 90-asias. Pirmiausia, jisai pradės veikti dėl tos dešimtinės, vienos dešimtosios. Kai amžinoji diena prasidės, šetonas bus įmestas į kalėjimą, paskutinė išpirkimo fazė pasireikš žemėje, žemė bus atstatyta, dings jūros, kontinentai bus sugražinti į pradinę būseną, Dievas gražins juos, į tą poziciją, kad visiems užtektų vietos, kad visi galėtų būti apgyvendinti, nes jūros buvo tam, kad paskirstytų žmonės, kad jie būtų atskirti, tačiau nuoje žemėje nebus kontinentinio paskirstimo, nebus jokio poreikio, kad Azija būtų ten, Afrika kitur, jis viską, visas žemės ribas sujungs į vieną, o tai bus pertvarkyta jo išmintimi, vieta bus tokia, kokios mums reikia, kad visi galėtume tilpti. Oh. Viešpatie. Atkreipkite dėmesį į 27 eilutę ir ten niekados. Niekados. Man patinka šie žodžiai, kuriuos Jonas, vedamas šventosios dvasios, pasirinko. Neįmanoma, jokių būdų, jokiomis priemonėmis. Šiaip tvirta kalba pabrėžia, kad tai yra absoliutinis sprendimas, neįmanoma jo atšaukti, tai kas bus išvardinta šioje eilutėje. Turėdami tai omenyje, pasiklausykite, ir ten niekados nepateks, kas netyra, kas suteršia. Taigi, jeigu žmogus laike buvo netyras ir teršėjas, jam nebus leisti įeiti vidun į tą vietą. Prieš tai jiems turi būti atleista, mes juk visi buvome netiri, tačiau mes turėjome būti perkeisti. Žiūrėkite, dangus tai nėra įvairiausių žmonių tipų mišinys. Homoseksualų, melagių, cigarečių, pipkių rūkytojų ir visokių tokių žmonių. Visi eina į dangų. Šiame amžiuje visi sako, kad visi eina į dangų. Tikiuosi, kad taip nebus. Kai kurios country stiliaus muzikos žvaigždės gyvena ir miršta kaip šunys dar blogiau, tačiau per jų laidotuvės pamokslaujama, o jie pateko į dangų. Jeigu tokie kaip George'as, Jonesas gyveno tokį gyvenimą, kaip jis nugyveno ir pateko į dangų, o tada aš atsiprašau, nenoriu į dangų. Jeigu tu gali gyventi kaip velnės ir po to eiti į dangų, vaikščioti aukso gatvėmis, o aš netaip įsivaizduoju dangų. Nagi, vaikai, O, aš žinau, jie nori Elvi Preslį į dangų patalpinti visus kitus. O, man atrodo, kad kai kurie žmonės netgi velnį į dangų perkeltų. Žinoma, tai akivaizdu, nes jų tėvas velnės. Tačiau Dievas pasakė, tai, kas netyra, ten nepateks. Tai, kas teršia, to nebus ten. Taigi mes turime susijimti ir apsiprausti, apsivalyti šventąją dvasę. Ir ten niekados nepateks, kas netyra. Joks nešvankelis, originalė, nei vienas, kuris daro pasibjorėtinus darbus. Mhm. Tai, kas pasibjorėtina. Taigi tai liečia pakartoto įstatymo 22.5. Moteris nevilkės vyriško apdaro, nes kas taip daro kelia pasibjaurėjimą viešpačiui. Ir jeigu vyras guli su vyru, jis bus užmėtytas akmenimis, nes tai yra pasibjaurėjimas viešpačiui. Jie tokius žmonės padaro pamokslininkais, pastoriais, bažnyčia, ne Dievas taip daro. Dievas neturi pamokslininkų homoseksualų arba homoseksualų vaikų. Kai kurie galbūt tokie yra, bet jeigu jie gaus šventąją dvasę, jie nustos tai daryti, jie bus išlaisvinti. Taigi tas, kas daro tai, kas yra pasibjaurėtina, negalės patekti vidun. Taigi pasakysi, juk tie karaliai kovojo. Vakareiškia malonės jėga. Dauguma iš tų karalių buvo pagonys, baisiausi pagonys, tačiau kai kurie sugebėjo atitikti Dievo reikalavimą ir jie bus priimti iš Dievo malonės, bus išgelbėti, kaip mes jos taip vadiname, ir jie bus pakviesti į tą miestą. Štai kur nuostabi malonė. Žiūrėkite, ir ten niekados nepateks kas netyra, joks nešvankelis, ar darantis kas pasibiaurėtina. Originalė. Ar melagis. Reikšmė. Mylintis ir išgalvojantis melus, kuris kalba melą, tas, kuris sako, kas klaidinga, su nuostata, kad suvedžiotų kitą. Taigi žmonės, kurie publikuoja Facebook'e dalinę tiesą, jiems reiktų pasitemti, nes jie kitaip neįsidangų. Šiais laikais turbūt kiekvienas turintis Facebook'o paskyrą laiko save pamokslininku. Esu įsitikinęs bent dėl jūsų išgelbėtojų, turinčių išventąją dvasę, kad jūs iš tiesų Facebook'o nedarote savo sakykla, Naudokitės juo pagal paskirtį, receptams, maldų prašymams, susisiekimui su žmonėmis, o ne doktrinos skleidimui, pamokslavimui. Tačiau šiais laikais tau reikia kompiuterio ir Facebooko paskyros ir tu savaime tampi pamokslautojų. Ar tu nesupranti, kad tai yra lygiai taip pat klaidinga kalbėti apie Dievo žodį Facebook'e, kaip kad jei tu atsistotum čia prie šios sakyklos su Biblija rankose, kai nesi pašauktas tam. Koks skirtumas? Tačiau žmonės galvoja, kad kai jie sėdi namuose priešais kompiuterį, tai suteikia jiems teisę. Tai nesuteikia jokios teisės. Jeigu tu nesi pašauktas kalbėti apie žodį, geriau palik jį ramybėje. Garbė Dievui. Žiūrėkite. Ir ten niekados nepateks, kas netyra, joks nešvankelis, ar darantis kas pasibiurėtina, ar melagis, o tik tai tie, kurie įrašyti avinėlio gyvenimo knygoje. Ar tai nėra keista, kad iš šešių kartų apriškimo knygoje, kuriuose, tiksliau, nuėjame testamente, šešis kartus yra paminėta gyvenimo knyga, šešis kartus yra paminėta, tačiau tik šioje vietoje, 27 eilutėje, ji yra pavadinta avinėlio gyvenimo knyga. Kitose vietose yra sakoma tiesiog gyvenimo knyga. Tačiau čia tai yra avinėlio gyvenimo knyga. Na, aš suprantu, kad vienas iš tokių sudėtingesnių dalykų žinios mokyme yra išrinkimas, numatymas, išrinkimas, pašaukimas ir visa tai. Tačiau mes tikime tuo iš pat pradžių, nes tai yra iš Biblijos. Brolis Brankamas niekada pats neišrado šių dalykų. Dievas buvo autorių šių dalykų, ne brolis Brankamas. Dievas tiki išrinkimu, pasirinkimu, numatymu, o kuriuos jis iš anksto numatė, tos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sunaus pavydalą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Taigi, jeigu jums nepatinka išrinkimas, eikite pas autorių. Neikite pas mane, aš tiesiog pamokslautojas, kuris išreiškiu tai, ką jis pasakė. Bet žiūrėkite, mieste, gyventojai mieste, tai yra ypatinga žmonių grupė, kurių vardai yra atrasti ypatingoje sekcijoje, vadinamoje Avinėlio gyvenimo knyga tų, kurių vardai yra užrašyti. Jie yra Dievo išrinktieji. Žiūrėkite, ką sakė pamokslautojas gyvenęs 18 amžiuje. Džonas Gilas teigė, tie, kurie yra įrašyti Vinėlio gyvenimo knygoje, tie, kurie yra numatytieji amžinajam gyvenimui, nors jie ir iš prigimties yra suteršti nuodėmingos būtybės, visgi jie yra išteisinti Kristaus teisumu ir pašventinti jo dvasia, tokiu būdu padaryti tinkami įžengti į šį miestą. Matas Pūlas teigia, 18 amžiuje tie, kurie yra įrašyti Vinėlio gyvenimo knygoje, ne kas kitas, bet tie, kurių vardai yra įrašyti gyvenimo knygoje, iš anksto paskirti išgelbėjimui ir išpirkti Kristaus krauju, aleliuja. Iš anksto numatyti. Nori pasakyti, kad 17-18 amžiuje žmonės tai žinojo, nulinėme amžiuje Dievas tikėjo numatymu, išrinkimu. Prieš laikui pradedant tiksėti, Dievas numatė, išrinko bažnyčią, kuris stovės šią paskutinę dieną ir visų periodų metu ji yra jo dalis. Aleliuja. Ačiū viešpate Jėzau. O, garbė Dievui. Atkreipkite dėmesį. Ir ten niekados nepateks, kas netyra, joks nešvankelis ar darantis, kas pasibjaurėtina, ar melagis, o tik tai tie, kurie įrašyti avinėlio gyvenimo knygoje. Atkreipkite dėmesį, kaip tai yra frazuojama, nepasakyta, kurių vardai įrašyti. Sakoma, kurie įrašyti, lyg tai patys žmonės būtų įrašyti. Jūsų vardas jūs atstovauja, ar ne? Kai jūs nueinate į banką, pasirašote sutartį arba daktaro kabinete pasirašote, ką nors vardą, parašą, galbūt jie išveido jūsų nepažįsta, jeigu jūs esate pirmą kartą. Bet kai jie jūs pavadina vardu, jūs atsistojate ir tai atskleidžia jūsų tapatybę, tu Jonas, Petras, kuo tu bebūtum. Bet čia nėra tik tai nuotakos vardas, bet tu, tavo asmenybė, tuo kuo esi, yra įrašyta toje knygoje. Žiūrėkite, kaip Jonas pereina nuo miesto apibūdinimo, nuo tų visų išorinių dalykų, rodos, kad Dievas regėjime jį perkelia iš čia į ten. Toliau štai čia. Toliau tarpuose, tarp vienos kelionės stotelės į kitą, Dievas įterpia mokymus apie savo dievybę. Žiūrėkite, Jonas pereina nuo avinėlio gyvenimo knygos Į 22 skyrių pirmą eilutę jis parodė man tyrą gyvenimo vandens upę. Atkreipkite dėmesį, paskutinėje eilutėje 22 skyriaus vieni iš paskutinių žodžių yra gyvenimo knyga. Toliau 22 skyriaus pirma eilutė vėl pradžioje sutinkame žodį gyvenimo, kita gyvenimo forma, gyvenimo vandens upė. Ar matote, apie ką šis miestas yra? Apie gyvenimą nėra kapų, laidotuvių visokių laidojimo biurų, daktarų, seselių, ačiū Dievui. Taigi Jonas pereina nuo karalių išorėje, sugrįžta vėl į miestą ir tuomet Jonas pastebi upę, tyra gyvenimo vandens upė, tyra gyvenimo vandens upė, tvaskančia tarsi krištolas, originalę švarę, tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir avinėlio sosto. Žiūrėkite, gyvenimo vanduo, gyvenimo medis, gyvenimo knyga, gyvenimo Dievas, gyvenimo žmonės, gyvenimo miestas. Viskas yra pagrysta ant gyvenimo. Nėra mirties, ji net nepaminėta, kalbant apie tą miestą ir tą dieną. Gyvenimas yra viskas. Šis gyvenimas yra galimas tik per išpirkimo darbą, kai pats Dievas nusižemino, tapo žmogumi tam, kad sumokėtų kainą išpirkimo už mus. Taigi, tame išpirkime, jeigu jis atėjo ir norėtų nupirkti, tarkim, tą plotą, kuriame tu gyveni, ir jis pasakytų, štai ką aš padarysiu, aš nupirksiu visą gyvenamąjį kvartalą. Tačiau norėtų jis tik tai tavęs, ne kaimynų. Tačiau visi kiti aplinkiniai gautų naudą, elektrą, vandenį, visus dalykus išpirktų dėl tavęs. Dėl tavęs vieno. Jie turi elgtis gerai su tavimi visi kaimynai. Tie kaimynai turi su tavimi puikiai elgtis, teisingai, jeigu jie nori gauti naudą dėl to. Žiūrėkite, kokia yra paralelė. Štai čia mes sugrįžtame iš pradžios, iš tos santvarkos pradžioje, kai Dievas išplėtė savo kūrinyje žemėje, jis sukūrė augmenyje, gyvūnyje, jis patalpina žmogų sodę, rojuje ir šiame sode yra keturios upės, Tigras, Eufratas ir tos kitos, ir tos upės susilieja, įsišakoja keturiopai. Tačiau čia mes matome rojų, kuris yra sugražintas, atstatytas amžinojoje dienoje. Ir čia matome jau kitą upę. Ši upė neprasideda Egipte. Ši upė neteka iš Armenijos kalnų. Ši prasideda iš po Dievo sosto. Viešpatė Jėzau, ji neteka iš žemės. Ši šio tipo upė negali tekėti iš po žemės. Argi nebus kitų upių išorėje, tačiau jos netekės iš po sosto. Be jokios abejonės bus daug gražių ežerų, upių, versmių, bus daug didelių vandens telkinių, bet iš kur jų šaltinis bus? Iš naujosios žemės. Tačiau ši upė mieste Nebus taip, kad angelai turės išgręžti žemėje skylę, kad vanduo pradėtų trykšti. Na, Gabrieliau, dirb, dirb stipriai, gręž, gręž, ir vanduo pradeda tekėti. Tačiau vanduo teka iš pososto. Taigi, miesto gyventojai geria šį ypatingą vandenį. ištekančią nuo Dievo ravinėlio sosto. Atminkite, žinote tie didieji senovės miestai, kurios tyrinėja istorikai, žinote tuos septynis didžius pasaulio stebuklus. Vienas jų buvo kabantieji sodai Babilono. Ir priežastis, dėl kurios jie buvo pastatyti, buvo ta, kad karalius vedė moterį iš kalnuotos vietovės. O pats Babilonas buvo lygumų kraštas. Taigi, ji taip ilgėjosi savo kalnų, kad šis karalius faktiškai paprašė savo architektų, kad jie pastatytų ir sukurtų kabančiuosius sodus, kurie primintų kalnų pakopas. Taigi, štai tekėjo upė per vidurį ir brolis Brakamas sako, kad velnės tai pamėgdžiojo. Ta upė tiesiai tekėjo per miesto vidurį iš sosto taipogi, bet tai buvo žmogaus sukurta upė ir dėl to, kad žmogus tai sukūrė, tai galėjo būti sunaikinta ir tai buvo sunaikinta. Tačiau šiame mieste gyvenimo vanduo teka iš po Dievo sosto ir Dievo išrinktieji yra sutapatinami su vandens prasidėjimu ir dėl to, kad jie gėrė iš šio gyvybės vandens dvasinę prasme savo kelionėje žemėje, todėl visą amžinybę jie bus susieti su šiuo gyvybės vandeniu. Viešpatie Jėzau. Man tai patinka. Būsimieji namai, brolis Brakamas sako, šiame gyvenime nesu matęs nieko labiau raminančio už buvimą kalnuose. Ir kai surandi, kaip aš pamokslavau kurį vakarą, tą čiurlenantį upelį, tą gyvybę teikiantį šaltinį, kai esi pavargęs ir ištroškęs, krenti priešais tą gerą srovę, prie pat jos, kurioje nėra jokių bakterijų. Trykšta iš po šimtų metrų po žeme, trykšta tyras, tikras, gyvybę teikiantis vanduo. Mes tai branginame. Tai smulkmena, taigi žemėje yra daug gaivinančio vandens šaltinių. Komet esi ištroškęs ir miršti, atsiger gero šalto vandens iš šaltinio, tai padės tau išgyventi. Tačiau pažiūrėkite, iš kur ši upė teka. Iš sosto. Iš jo ji gauna gyvybę teikiančius resursus. Išteka iš po dievo sosto, kur sėdi dievas. Visi šioje žemėje, kurioje dabar mes gyvename, visi ar krikščionys, ar pagonys, turi šventiklas. Ar kada pagalvojate apie tai, bažnyčios, visi iš jų. Tačiau šiame mieste nėra jokios šventyklos. Biblija sako, bet jame nemačiau šventyklos, nes viešpats visagalis dievas yra avinėlis, yra jo šventikla. Avinėlis yra šviesa, avinėlis yra šventikla, avinėlis yra sostas, avinėlis yra gyvenimas. Jis yra ta šventikla. Matote, visose šiuose šventyklose yra objektas, kurį jie garbina, tačiau šiame mieste jis pats ir yra tas objektas. Jis yra su savo žmonėmis, jo dvasia dvasios šviesa užlieja piramidinį miestą. Ar galite įsivaizduoti tas ištakas, šaltinį, iš kur išteka ta upė, didingas, nuostabus sostas? Ir tas, į kurį buvo žiūrima, jis buvo kaip jaspis, kaip brangakmenio akmuo. Iš po šio sosto išteka vandenys, gyvenimo upės. Toliau upė driekėsi, įsišakoja link sienų šio miesto. Jis yra pastatytas pakopomis arba laipteliais, kaip jūsų gyvenimas, kaip bažnyčios periodai. Garbė Dievui. Miestas yra štai toks, štai taip, status. Ne tokiu būdu jūs ateinate pas Dievą. Tai netitiktų jūsų, tai netitiktų manęs. Mes augame žingsniais, pakopomis, etapais. Taigi bus įvairios terasos. Amen. Gyvenamosios vietos, bus išdėstytos pagal jo dievišką suverenitetą, jo valdžią. Aš nežinau, kur bus septinto periodo vieta, ar viršuje, ar apačioje piramidės. Galbūt jis skaičiuoja nuo viršaus į apačią arba nuo pačios į viršų. Nesvarbu, aš vis tiek būsiu laimingas, kur bebūčiau. Galbūt jis skaičiuoja nuo apatinio laiptelio ir eina į viršų ir aš būsiu viršuje septintas periodas ir jūs kartu su manimi. Bet jeigu jis pradeda viršuje ir skaičiuoja, kad septintas periodas bus apačioje, reiškia, aš apačioje saugosiu vartus. Nesvarbu, aš būsiu laimingas bet kuriuo atveju, ar viršui, ar apačioj. Aš būsiu ten. Amen. Ar galite įsivaizduoti, kaip ta upė, čiurlendama, leidžiasi žemyn į kiekvieno kiemą, vanduo į kiekvieno terasą atitekės. Jūs išeisite į savo sodą, o garbė Dievui. Ten bus jūsų namas, jūsų šeima, jūsų giminaičiai, o gyvenimo vanduo tekės nuo Dievo sosto, leisis pakopomis žemyn, žemyn link jūsų, jis cirkuliuos, tai bus pastovi gyvas vanduo. Aš nežinau, kaip tai vyks konkrečiai, bet žinau vieną, jeigu mes esame šio vandens dalininkai čia žemėje, jo mūsų laukia daug daugiau tenais. Atkreipkite dėmesį prieškimo 22.2. Viduryje miesto gatvės. Abiejose upės pusėse augo gyvenimo medis. Atminkite, Edeno sode buvo vienas gyvenimo medis ir gėrio ir blogo pažinimo medis, bet tai buvo vienas – Tačiau atminkite, pranašas mums pasakė busimuosiuose namuose ir klausimuose atsakymuose, kad gyvenimo medis žydės kiekvieno kieme. Taigi, viduryje miesto gatvės ir abiejose upės pusėse buvo gyvenimo medis. Žiūrėkite, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių. Aš maniau, kad laiko jau nebebuvo. Įdomu, kiek dienų truks amžinybėje mėnesis. O, vaikai, kas mūsų laukia? Atkreipkite dėmesį, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, žiūrėkite, originaliai yra jos vaisių, medis moteriškos giminės, jos vaisių, kiekvieną mėnesį. Taigi šis medis užaugins atitinkamo tipo vaisius. Ir sakykime, mūsų dėliai, kad galėtume tai suvokti, kas 30 dienų. Toliau, to mėnesio pabaigoje, vaisiai pasikeičia ir staiga visame tame piramidinėme mieste Dievo, sekančią pirmo mėnesio dieną, visi vaisiai staiga šuch ir pasikeičia. Žinot, mokslininkai tokie susirūpinę, susijaudinę dėl globalaus atšilimo, mes sunaikinsime žemę, saulės resursai pasibaigs. Aš tiesiog jokiuosi, kai girdžiu tai. O sakau, jūs nežinote to, jūs tiesiog to nežinote. Mano tėvas turi tikslą žemėj. Aš nesakau, kad žmogus negali paveikti žemės klimato, bet sunaikinti jos tai visiškai neįmanoma. Šetonas gali jums sakyti tą patį apie jūs. Aš tave pagausiu, aš tau tai tą padarysiu. Tu nieko negali padaryti man šetone. O aš vėžį tau pasiūsiu. Žiūrėkite, netgi jeigu jis tai ir padarys. Jis negali to padaryti, jeigu jam tai nėra leista, jeigu Dievas to neleidžia. Jis negali atimti mano gyvenimo 45 minutėmis anksčiau nei Dievas man paskyrė, kada mano gyvenimas turi baigtis. Velnės negali sutrumpinti mano gyvenimo net vieną valandą, jeigu aš vaikštau ten, kur aš turiu vaikščioti, jeigu aš gyvenu teisingai, jis manęs į žemę neatvedė ir jis negali manęs išvesti iš žemės, tol, kol mano tėvas nepasakys, dabar, Doni, tavo laikas atėjo. Dabar visi vykime kelionin. Įženkime per Malachijos keturi sugebėjimą, pasinerkime į tai. Ir visur, aukštai ir žemai čia, bus išpirktieji, bus namai iš grino aukso. Ten bus gatvės, parkai ir sodai. O gyvenimo upė tekės, sruvens iš sosto, ji tekės pro įvairius plyšius, link terasų. Kodėl žmonės taip mėgsta sodus, parkus? Kodėl žmonėms patinka viešieji parkai? Kodėl jūs vykstate į Našvilio parką, sakote, o, a, kaip gražu, nes iš tiesų tai yra gražu. Ar buvote Viktorijos salyne, skirtingose pasaulio dalyse, kodėl žmonėms tai patinka, net, net gimdytiems žmonėms, kažkas mumise tokio yra, kad mes mėgstame parkus, kažkas tokio yra šioje gamtos santvarkoje. Šlovė Dievui, Ar jūs matote kažką žmoguje, yra viduje, kas šaukėsi to sodo? Ar įsivaizduojate, kas tai bus per vieta? Kiekvienas namas bus auksinis, nebus kažkokių tai neturtingų rajonų, vakarinės dalies, šiaurinės. Ar ne? Nebus uostamieščio dalies, Kaip Londone, kur buvo daug vargšų, nebus nei lūšnų. Kiekvienas namas bus iš grino aukso. Pasakysi, o, aš nemėgstu sodų. Pamėgsi. Garbė Dievui. Mes susigražinsime savo originalią Adomo natūrą, kai visi gyvensime sode. Gražus parkai, auksiniai namai. Pasiklausykite, draugai, tai nebus, kad tik tai pranašas ar pamokslautojai turės savo kieme gyvenimo upę. Pats žemiausias, mažiausias narys ten gyvenantis ją turės. Vanduo atitekės, leisis nuo Pauliaus, Renėjaus, žemyn, žemyn, žemyn, iki brolio Brankamo sklypo, iki didžių žinios pamokslautojų. Galbūt aš būsiu pačioje pačioje, paskutinis, bet aš gausiu savo dalį gyvenimo upės. Pasiklausykite, ten bus gatvės, parkai ir sodai, o gyvenimo upė tekės, survens. Ne taip, kaip Niagaros kriokliai. Tačiau tai survens tyliai sruvens iš sosto, ji tekės pro įvairius plyšius, link terasų, į kiekvieną kiemą. Gyvenimo medį žydės kiekviename kieme ir duos derlių dvylika, o nejaugi ir tavo kieme bus gyvenimo medis? Ir tavo, ir tavo, ir tavo, ir tavo, ir tavo, ir tavo kiekvieno asmens, kuris ten gyvens, kiekvienas miesto gyventojas jį turės. Jūs žinote, kaip gražu, kai yra miestai, kai yra tos didelės gražios alėjos ir pašonėje auga medžiai. Abiejose pusėse. Dangaus gatvių pašonėse bus lygiai taip pat gyvenimo medžiai iš abiejų pusių. Aš mėgstu medžius, aš tiesiog myliu medžius, didelius, senus medžius, aš mėgstu O, bet ar įsivaizduojate, ką reikš vaikščioti aukso gatvėmis? Ir jie yra tiesiog išlygiuoti, gatvės yra lygiuojamos šiais gyvybės medžiais. Broli Doni, aš, aš nesuprantu, kodėl mes Pasiklausykite, kai jūs tapsite iš tiesų atsivertusiais, jūs tapsite pats gyvenimo medžiu čia, žemėje. Jūs gyvenate ne ant mirties medžio, bet jūsų viduje yra gyvenimo medis. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia kaip atrebė dievį, nestoja nusidėlių kelią, nesėdi su apjokiais, bet mėgsta viešpatės įstatymą ir masto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris metu atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Amen. Jis bus kaip medis, pasodintas prie upelio. Viešpatė Jėzau. O žemės karaliai ateis į miestą ir atiduos šlovę ir garbę, o to medžio lapai tautoms gydyti. Tuomet karaliai ten gyvens taikoje, Kai jie išeis, jie pasirinks medį, nuskins nuo jo lapą, štai taip. Panašiai kaip balandis sugrįžo, kai pasibaigė dievo rūstybė. Jis parskrido atgal į arką su šventa šakelė su lapu. Taigi, kai karalius išeina, palikdama savo šlovę nuotokos rūmose, Ar suvokite, ką tai reiškia? Kas tai yra? Tai yra jūsų rūmai. Nuotokos rūmai. Garbė Dievui. Taigi, kai karalius išeina, palikdamas savo šlovę nuotokos rūmose čia, mieste, jis, laikydamas rankoje lapą, pasakys savo kaimynui karaliui, nuo šiol visados esame taikoje. Tai išspręsta, broli, kadaise mes kovojame už vienas kito kraują, mes branginome, šaukėme, šaudėme, deginome vaikus. Pasiklausykite, kokie žiaurius kai kurie iš tų karalių buvo prieš tampant išgelbėtais. Nebus nei vieno neperkeisto karaliaus, kuris vaikščios aukso gatvėmis. Jų gyvenime turės būti įvykęs pasikeitimas. Lygiai taip pat su mumis, mes negalėsime ten gyventi, jeigu mūsų gyvenime pokytis neįvyksta. Noriu pasakyti, kad ten tebe bus atminties faktorius, kad jie atsimins Dievo darbus savo gyvenimuose. Kažkaip tai bus kitaip, nei dabar mes tai prisimename. Kai mes prisimename savo praeities gyvenimą, tai sukelia skausmą. Ar ne? Kai prisimenate savo klaidą, suklupimą, sakai, Dieve, Dieve, aš norėčiau, kad to būtų nebuvę. Tai skauda, tačiau ten nebeskaudės. Ar galite įsivaizduoti vienos tautos karalius ir kitos tautos karalius pažiūrės vienas į kitą ir pasakys, kadaise Jeremijo laikais – aš žudžiau tavo vaikus. Kitas karalius pasakys, taip, aš deginau tavo miestus, aš žudžiau tavo žmonės. Bet mileniume, broli, mes esame Dovido sūnaus valdžioje ir mes priėmėme jį kaip savo atleidimą ir esame išgydyti amžiams. Mes daugiau nebekovosime, neturėsime problemų, bedų, Ir kai tik jie ruošis išeiti, jie nuskins tą lapą nuo gyvybės medžio ir pados vienas kitam, nes lapai skirti tautų gydimui. Ne kūno gydimui, bet tautoms gydyti. Taigi jie sugrįž pas savo žmonės ir sakys, kokios naujienos iš nuotokos rūmų. O, tai taip gražu, karaliai pasakys savo žmonėms sugrįžę. Medžiai gyvenimo auga kiekviename kieme, gyvenimo upė teka. Tai pati gražiausia vieta, kurią tik aš esu matęs. Kai artinausi prie miesto, buvau už 500 mylių nuo rytinių vartų, tačiau jau gebėjau matyti tviskančią šviesą. Galėjau matyti gelsvą, žalsvą atspalvį, tai buvo kaip vaivorykštė, kuri kilo iš sosto, aš girdėjau per atstumą jų giesmes, jų šlovinimą, jie garbino Dievą, aš girdėjau angelus, aleliuja. Ir aš noriu jums pasakyti štai ką. Aš sutikau mūsų šalia esantį karalių, mūsų rytuose, Asirijos karalių. Ir viskas tebėra gerai ir puiku. Jokių bėdų, jokių rūpeščių. Brolis Brakamas sako, nelikų gydimas, to nebus. Tai jau baigta tautos gydimas. Viduryje miesto gatvės abiejose upės pusėse augo gyvenimo medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių. Graikų kalboje reikšmė yra atitinkamai pagal kiekvieną mėnesį. Kiekvieną mėnesį vedantis vaisio to medžio lapai tautoms gydyti. Aš jau jums tai minėjau praėjusį kartą, kai kalbėjome. Mes esame išgydomi lapais jau dabar, Biblijos lapais. Kai kurie žmonės skaito ir ginčiasi dėl šio rašto, bet mes skaitome jį ir esame išgydomi. Gyvybė iš jo išeina, iš šių Biblijos lapų, kai mes maitiname žodžiais, tai nuplauna mūsų nuodėmės, mūsų supuvusi nusistatymą, pažiūras, tai išgydo mus iš visų šių dalykų. Pasiklausykite trečios eilutės ir nebus daugiau jokio prakeikimo. Mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas. Kodėl jis paminėjo prakeikimą? Kur buvo pirmasis prakeikimas, kuris buvo paminėtas? Po kritimo? Sode? Tačiau žiūrėkite dabar, Tie dalykai, kurie bus amžinoje dienoje, jis veda paralelę su tais dalykais, kurių nebus ten. Jis sako, to nebus, bet tai bus. Tai bus, tačiau šito nebus. Jeigu jums įdomu, ten nebus prakeikimo. Jeigu jums įdomu, ten nebus šventyklos. Ten nebus saulės. Jeigu jums įdomu, tik jis sako, tai bus, o to nebus. Taigi bus tai, o to nebus. Ši grandis yra ta, kuri pabaigs išpirkimo ciklą. Taigi gyvenimo medis kiekviename kieme, gyvenimo vanduo, nebėra prakeikimo, nes šie dalykai negali būti kartu vienu metu. Prakeikimas ir gyvenimo medis ir gyvenimo upė. Taigi nebus daugiau jokio prakeikimo. Mieste stovės Dievo ir vinėlio sostas. Ir jo tarnai tarnaus jam. Dievo sostas, žiūrėkite, vienas, ne du vėl. Ir jo tarnai tarnaus jam. Taigi šlovinga, amžinai besitėsianti Dievo akivaizda atidengta Kristuje. Galiausiai išreikš savo galutinį išpirkėjo vardą Jehova Šama. Viešpats yra čia. ir jo tarnai tarnaus jam kągi mes veiksime visą amžinybę. Broli Doni, mes juk gėdosime, be jokios abejonės. Na, nemanai, kad mes šūkausime iš džiaugsmo, greičiausiai. Įdomu, kas liks iš visatos. Įdomu, ką jo visagalė jėga padarys kai bus atvira danguje. Mes būsime valdžioje. Taigi mes tarnausime jam, jo tikslui. Tai nesustos, draugai. Žiūrėkite, leiskite užbaigti tai ketvirtą eilutę. Ir jie regės jo veidą. Matote, Dievo veidas yra susijęta su jo šlove. Priešingai nei mūsų žmogiškiai veidai, kai mes matome vienas kitą, kaip mano veidas pasikeitė per tuos 26 metus, kai aš esu kartu su jumis, jūsų taipogi veidai pasikeitė. Ar ne? Kodėl Jonas tai pažymėjo? Kodėl jam tai užkliūna it, kad jie regės jo veidą? Ir jų kaktose bus jo vardas. Ar norite sužinoti? Tuomet ateikite į trečiadienio vakaro susirinkimą. Ačiū viešpatė Jėzau. Ar jūs įsivaizduojate, draugai, kai mes ten susirinksime? Susirinkimo gale nereikės nieko kviesti, kad pabaigtų susirinkimą maldos žodžiais. Mes kviečiame vieną ar kitą brolį ateiti, pasimelsti, pabaigti susirinkimą, kad jūs galėtumėte eiti. Tačiau ten neturėsite kur eiti. Jūs esate toje vietoje, kur tik ir galite būti. <laughs> Vieta, į kurią žmonės norės ateiti, pamatyti, pažiūrėti, bus vieta, kurioje jūs gyvensite ir jūs niekados neturėsite jos apleisti, nebent jūs tiesiog norėsite. Pasižvalgyti, išeiti už miesto ribų, patikrinti, kas vyksta kitose vietose. Bet tai yra vieta, kurioje jūs gyvenate. Ir jūs regėsite jo veidą. Aš jaučiau Jėzų, išgyvenau daugybę kartų jį. Aš taip stipriai jaučiau jį jo apsilankimo metu, kad galvojau, kad mirsiu. Aš girdėjau jo balsą, aš važiavau pro, labai seniai, važiavau pro Vulfo įlanką Kentukyje. Ten, kuris prakalbo man prieš ateinant į žinę, aš išgirdau balsą ant galinės sėdynės. Aš vienas važiavau automobilyje ir kai aš pradėjau jausti Dievo akivaizdą automobilyje, aš turėjau sustoti pakelėje, nes negalėjau, būčiau padaręs avariją. Aš pradėjau drebėti kaip lapas, kai jis man pradėjo kalbėti ir jis pasakė, yra dar daugiau tiesos, kurią aš tau parodysiu. Aš dar nežinau žinios tuo metu, dabar žinau, kad tai yra ta tiesa. Ir prieš kelis mėnesius aš važiavau pro tą pačią vietą ir vėl sustojau pats. Sustabdžiau automobilį, palenkiau galvą ir padėkojau jam už tą tiesą, apie kurią jis kalbėjo prieš daugybę metų. Aleliuja. Aš girdėjau jį kalbant man, jis dirbo su manimi, jis leido man pasakyti tūkstančius pamokslų, jis toks brangus man. Tačiau aš niekados nemačiau jo veido. Ir aš žinau paimime, mes matysime jį, mileniume jį matysime ir mes būsime su juo amžinai mums niekados nereikės palikti jo. Ar jūs norite matyti jį? Aš nemanau, kad Jėzus yra knyga. Man Jėzus tai nėra garsajostė. Man Jėzus nėra bažnyčios susirinkimas ar šis pastatas. Jis yra asmuo. Jis turi veidą, savybės, bruožus, plaukus, rankas. Aš negaliu sulaukti, kol galėsiu jį paliesti. Ir aš niekados neturėsiu jo palikti, ir jūs neturėsite. Palenkime galvas, drauge. Viešpatė Jėzau mūsų vargani protai ir širdis bando suvokti, kaip ta vieta atrodys. Tai yra daugiau, nei mes galime įsivaizduoti. Tačiau aš žinau, jog tu, kuris paruošiai šį nuostabų gražų miestą, tu jį sutvėriai pat savo ranka. Akivaizdu, kodėl brolis Brahmas pasakė nuotaką, ar tu kada nors susimastei, kaip visa tai atrodys. Kai Dieviškasis architektas iš dieviškosios meilės paruošė dievišką miestą dieviškajam atributui, kuris buvo nupirktas dievišką meilę. O, bet viešpatė Dieve, visi šie atributai ar būdvarčiai, kuriuos galime pavartoti, tie žodžiai, jie tiesiog išblės, kai išvysime tą miestą ten ne vienas iš mūsų nebus prarastas viešpatė. Aš žinau, kad mes negalime patys savęs padaryti nuotaką. Ir jeigu aš nesu nuotaka ir turėsiu gyventi miesto išorėje, aš būsiu pats laimingiausias, koks tik gali būti žmogus. Nes jeigu aš nesu nuotaka, neturiu tų savybių, aš vis tiek nežinosiu skirtumo. Bus liktai taip, kad aš ir turėčiau ten gyventi išorėje tiem žmonėms tai bus. Jie žinos, kad kažkaip tai bus dieviškas jausmas, kurį tu bus jiems davęs, kad kai jie eis į tą miestą ir išeis iš to miesto, jie nesijaus pažeminti ar atstumti. Toks žodis kaip neligybė net nebus minimas, apie jį net nebus mastoma. Ir mes žinome, kad šiame gyvenime, šiame gyvenime mes žiūrime į tai ir sakome, o, tai neligybė, nes su vienu elgiamasi geriau negu su kitu. Tai mūsų žmogiškas logiškas mąstymas, bet tame pasaulyje to niekados nebus. Tačiau viešpatė, aš negaliu susilaikyti nuo to tikėjimo, žinodamas, kaip aš myliu tave, kaip aš jaučiuosi galvodamas apie tave. Aš negalėčiau patikėti, kad man bus patogu gyventi už miesto ribų. Viešpatė Jėzau, jeigu čia yra nors vienas toks, kuriam jau yra pastatyti namai, tačiau jo siela dar nėra pasiruošusi jiems – Te tu padėsi tokiam žmogui. Jei čia yra toks viešpatė ir mes tikime pagal tai, ką perskaitėme, vartai jau yra pakabinti. Gatvės jau yra išklotos, be jokios abejonės tas miestas jau yra užbaigtas ir egzistuoja šį vakarą. Jis tiesiog laukia savo gyventojų. Taigi viešpatė, jeigu yra toks, kuris jau turi rūmus ten pastatytus, kokiame lygmenyje tai bebūtų, Jie jau turi ten savo vietą, tačiau jų gyvenimas dar netitinka to. Padėki mums, padėki. Nes dangus tai nėra vieta, kuri perkeis mus. Dangus tai yra vieta, kuri priims jau perkeistus. Tai vieta, kuri priims tuos, kurie jau buvo perkeisti Dievo jėga. Taigi perkeisk mus. Padaryk mus kitokius. O Dieve, te tai mes mirsime viskam, kas yra nepanašu į tave viešpatė Jėzau. Visam kūniškumui. Prieš mano kojoms paliečiant aukso gatves, mano charakteris turi būti auksinis, sieloje. Suteikite tai viešpatė. Prieš turint gyvenimo medį žydinti kieme, gyvenimo medis turi žydėti mano sieloje. Prieš gyvenimo upiai tekant mano sodė kieme, kur aš ir Keril gyvensime, Gyvenimo vanduo turi surventi mano sieloje, mano esybėje. Aš turiu gerti tų vandenų. Ir jeigu žmogus tikės manimi, kaip raštas sako, iš jo vidaus patekės gyvenimo upės. Padėki mums viešpatė, meldžiame. Suteikitai viešpatė Jėzų. Kas iš jūsų pakels ranką ir pasakys, noriu būti labiau panašus į Jėzų. Ar norite, kad jis jūs ištirtų šį vakarą? Tiesiog ištirtų jūs, jūsų širdį, sielą, protą, jūsų klausoma muzika, namus, viską, ką darote, visas pramogas, viską, kuo esate, leiskite jam ištirti ir rasti. Jeigu ten yra kas nors, kas netinka aukso gatvėms, perlo vartams, gyvenimo vandeniui, gyvenimo medžiui. Šlovinkite Dievą. Pradėkite nuo manęs, viešpate Jėzų, ištirki mane, mano motyvus, mano tikslus. Padėki man, Jėzau. Aš myliu tave, viešpate Jėzau. Aš noriu būti toks kaip tu, visa širdimi. Aleliuja. Mes garbiname tave šį vakarą. Ačiū viešpatė Jėzau. Dangus taip maloniai skamba visados. O dangus skamba vis maloniau visados. Rodos, kad paskutiniu metu dangus yra mano mintise. Vieną dieną nuotaka paliks šį pasaulį už nugaryje. dangus skamba vis maloniau visados. Sugėdokime prieš išeinant visi drauge. Dangus skamba vis maloniau visados. O taip viešpatė Jėzau, rodos, kad paskutiniu metu tai visados mano mintyse. Vieną dieną aš paliksiu šį pasaulį už nugaryje. Dangus skamba vis maloniau visados.